Hay ve kayyumdur. Kendi kendine yeterlidir. Hiçbir an esneme ve uyku onu tutmaz. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan hiç kimse O'nun yanında şefaat edemez. O, onların geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Onun istediğinden başka, onun ilminden hiçbir şey öğrenemezler.'' Onun idare ve saltanatı gökleri ve yeri kuşatmıştır. Yer ve göklerin muhafazası onu yormaz. O çok yüce ve çok büyüktür. Allah yüce kelamını bize iletmeleri için nebi ve rasullerini göndermiş, görevlendirmiştir. Bizi sadece ona kulluk etmemiz konusunda uyarmak için ve insana kula yaraşır bir hayatın hangi kaidelerle mümkün olacağını bildirmek için. Ve günün birinde emriyle gökler yarılacak, yıldızlar ve yerle gök arasında bulunanlar düşecek, saçılacak ve dünya sona erecektir. Bundan sonra Allah bütün hepimizi yeniden diriltecektir. Yaptıklarımızdan dolayı yargılanmak ve mükafatlandırılıp cezalandırılmak için. Yanlış yollar edinenler üzüntü ve kahırla çarpılıp kalacaklar Allah'a kulluk edenlerse yüzleri sevinç ve inşirahla aydınlanacaktır.''